Eta suian presioa paltu da. Espainiako merkatien krija seiuski senditzen baita, bena komerkatia merkatia beti osagarria hunian da, eta horrek horro korki ikilebratzen du haleike, asuien salmentak. Aurten berriz, beroita hamar mila asui saldu izan dia, bena izena halako balin badu, asuia kooperatifak idiki saldzen du ebai. Eta merkatu hortan aldiz, egiaz komendatze bat agertzen da, abiatu ideal ezain aspaldi, kooperatifaen salmentaen erdia igam du aurten. Espainiako merkatetik kanpo arrinkua bakotsa da hazlen populian aldetik. Entzuten dugu peio kiri alt, asuia kooperatifan lehen dakaia. Bat itiag eh, akordiuk eh, beste kooperativeki, ez tiag bata bestia iaderaik hartzen. Eh, ordin ez duk hoi uh, esplikazio nina, bon, uh, maliuski baduk jui le paketa, berro eta hama bost urtetak aitzina baduk laboi paketa eta gazte gutiago plantatzen. Eta, bon, ber hein asui badiagu, mena aderan gutiago eki. Eta hoi, eh, hoi horren aldetik ez dukai jaguetako gaizen kambiatzia. Zenbakiak beraz beti hain hundia eta hunek sede berrien abiatzia gogua emanen deie, biltze zentro bat bimela hamabosteko eta maulendian be agian musteko egoitzan modernizatzeko sede handi bat ebai, gehua baikorki beraz agertzen zaie.